Եթերում բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է ստուդիայում նվարդ Ալեքսանյանը։ Օրվա մեր հյուրը անվանի բանահավաք ԼՂՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ Ռոբերտ Ղահրամանյանն է։ Նա 4 տասնամյակ աշխատել է մշակույթի ոլորտում, զբաղեցնելով տարբեր պաշտոններ։ Հուշերի երամից առանձնացնում է մեկն ու ասում, որ երջանիկ դիպվածով է հայտնվել այս ասպարեզում։ Մշակույթի մարզային վարչության պետ Գուրգեն Գաբրելյանը հավանելով տեղական մամուլում տպագրված նրա գրական գործերը նշանակել է վարչության ավակ տեսուչ։ Դա 1000 1964 թվականին էր։ Ռոբերտ Ղարամանյանը աշխատել է Արցախում գործող տարբեր համույթների հետ, եղել ԼՂՀ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության, մշակույթի վարչության պետ, փոխնախարար, կadrերի վերապատրաստման հանրապետական ինստիտուտի ազգագրության բաժնի վարիչ, հուշարձանների պահպանման եւ ուսումնասիրման վարչության պետ, 23 տարի ղեկավարել է մշակույթի մարզային վարչության, ժողստեղծագործության եւ կուլտուր լուսավորական աշխատանքի գիտամեթոդական կենտրոն։ Հովհաննիսյանը։ Իր իսկ խոստովանությամբ հենց այստեղ էլ սկիզբ է դրվել բանահավաքչական աշխատանքին։ Նրանք, ովքեր զբաղվել են բանահավաքչությամբ, գիտեն, որ իրենք այս հարցում շատ նման են ոսկե խույզներին, հաճախ անսպասելորեն դյուրին կարող են հայտնաբերել ոսկեբեր երակը, հաճախ էլ ապարդյուն փնտրտուքից թևաթափ կլինեն։ Սակայն այս աշխատանքի հմայքը այլևս չի լքում բանահավաքին եւ մղում է անձնվիրության, ինչն էլ հնարավորություն է տալիս քայլ առ քայլ այլ հաղթահարելու դժվարությունները։ Արդյունքը միշտ էլ գերազանցում է սпасելիքին, քանզի գրառած բանայուսական ամենափոքր նմուշն անգամ զորու է բանալի դառնալու սեփական ժողովրդի փիլիսոփայությանը հաղորդակցվելու համար, եւ տասնամյակներ առաջ իբրև բանահավաք Ռոբերտ Ղարամյանի ապրած ուրախությունը նրան առաջնորդել է նոր հաջողությունների։ Երկար տարիների մեր բարեկամությունը, որը սկզբնավորվել է գործընկերությամբ, նաև միմյանց լավ ճանաչելու հնարավորություն է ընձեռել։ Չեմ կարող ասել, որ այսօր կյանքի 8-րդ տասնամյակը հատող մշակույթի երախտավորը շատ է փոխվել, քանզի առաջվա պես դրան ուղեկցում է դժվարություններից չերկնչող բնավորությունը։ Ասես թակուն ուխտ ունի տարիք ասվածի հետ, որ քիչ առերեսվեն, որ միմյանց ժամանակ տան նոր գործեր ասպարեզ հանելու համար։ Thank you Մեկը հանդիպում է հարևան գյուղացի Արաքելին ու հարցնում. «Արաքել դայի, ո՞նց ես»։ «Է, ոչինչ էլի»։ «Բա դու ո՞նց ես»։ Դիմում է Արաքելը։ «Է, ոչինչ էլի»։ Նույն տոնով պատասխանում է դիմացինը։ «Յանի երկու ոչինչը որ գումար ենք իրար, մի լավ չի լինի»։ Գոլդենտեսյան նախիրը պահող չկար։ Նախագահը ում ասում է հրաժարվում ստիպված է լինում դիմել շրջկոմի քարտուղարին օգնության խնդրանքով։ Կանչում են Մուքի ապորը ասում, որ գնա կոլտնտեսության նախիրը պահի։ Այս ես մատա, ինձնից ինչ նախրապա։ Ես կովը եզից չեմ ջոկում, պատասխանում է Մուկին։ Ոչինչ, կսովորես, ասում է շրջկոմի քարտուղարը։ Դե որ սովորեցնում եք, շրջկոմ տարեկելի, ինչու եք հանդուղարկում։ Ամուսինը կնոջի դիմում է. Գնացիր քաղաք, երեխաներին տեսարո ոչինչ չես պատմում։ Է, ինչ ասեմ, այ մարդ։ Օրն աշխատում, օրն էլ ուտում են, պատասխանում է կինը։ Հա, բա Կիրակի օրը ինչ են ուտում։ Ռոբերտ Ղարամանյանը ԼՂ եւ Հայաստանի Հանրապետության գրողների միության անդամ է։ Հրատարակել է 1 տասնյակից ավելի գրքեր։ 1978-ին Երևանում տպագրվել է Արցախի բանահյուսությանը նվիրված նմուշներ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդական բանահյուսությունից ժողովածուն Միքայել Արաքելյանի համահեղինակությամբ։ Դրան հետևել են Քիչ մժպիտ, Ով է ինչ է, Բարին ընծես, օրինակներ, բարեմաղթանքներ եւ անեծքներ, առածանի եւ բանահյուսության գյուղարական մի շարք այլ ժողովածուներ, որոնցից յուրաքանչյուր իր մեջ ամփոփում է մեր ժողովրդի բանավոր ու պոետիկ ստեղծագործության սերնդե սերունդ փոխացված գունեղ նշխարներ։ Բանահյուսության նշանակությունը որպես մշակութային ժառանգություն անգնահատելի է ժողովրդի պատմության, մշակույթի, սովորույթների, հավատալիքների, կենցաղի ու հոգեբանության ճանաչողության հարցում։ Գիտնականների բնորոշմամբ ֆոլկլորը մշակույթի հատուկ տեսակ է, որն իր մեջ համադրում է խոսքի արվեստը, երաժշտությունն ու կատարումը, որոնք տարբեր ժանրերում արտահայտվում են տարբեր ձևերով։ Բանահյուսության միջոցով կարելի է տեղեկանալ տարբեր տարաշրջաններում դեղ տեղի ունեցած ժողովրդական հուզումներին, բնակչության տեղաշարժերին, ընդունված ծեսերին։ Մարդ ու կին ուզում են տունը սարքել։ Այ մարդ, մի այնպիսի վարպետ գտնես, որ հաց ուտելը իրենից լինի, մենք էլ հաց շտանք էլի, ասում է կինը։ Մի քանի օրից հետո ամուսինը գալիս է կնոջը թե այկենիկ, մի այնպիսի վարպետ եմ գտել, որ մեր հացն էլ է իրենից։ Մի տերտերը ասացին, նամակ գրիր։ Տերտերն ասաց. «Ոտքերս ցավում են»։ «Պա, ինչ կապ ունի նամակ գրելը ոտքերի հետ»։ Հարցրին նրան. «Դե որ նամակ գրեմ, իմ գրած նամակի հետ պիտի ինձ տանեն, որ ինքս կարդամ, ուրիշը չի կարող իմ գրածը կարդալ» պատասխանեց նա։ Արշակը խմիչքի սիրահար էր։ Ամեն օր հարփած գալիս էր տուն եւ սկսում կնոջ հայհոյել։ Կինը, որ արդեն բեզար էր ամուսնու հայհոյանքից, մի օր ասում է. «Չէ, պիտի գնամ արագ սնկնեմ, որ քեզնից բարձնեմ»։ Ամուսինը քահկացի ծաղում է ու պատասխանում. «Արագսից մի երկու ձուկ էի բռնում, գնաս գետնանքնես, որ մուրտարես»։ լավ խոսքը հրեղեն հուշա։ Ռոբերտ Ղարամանյանը լավ խոսքը գտել է հենց հայկական ժողովրդական բանահյուսության մեջ եւ այդ խոսքի հրեղենությամբ էլ բանահավաքչությունը դարձրել մշակութային իր ողջ կորցնեության առանցքը։ Արդեն 10 տարի ինչ Ռոբերտ Ղարամանյանը Զարթոնք մշակութային հասարակական կազմակերպության մշակույթ գրական եղարվեստական մշակութային հանդեսի հիմնադիր խմբագիրն է։ Ասել է թե կրկին իջ տարերքում է եւ ունեցած երանդուն ժամանակը կրկին նվիրում է Արցախի մշակութային կառույցներին։ Ամսագրում հետաքրքիր շատ բան կարող են գտնել մեր օրյա ակումբավարն ու գրադարանավարը։ Մեր երկրի մեծ ու փոքր իրադարձությունների արձագանքի հետ մեկտեղ Այստեղ տպագրվում են մշակութային անցուդարձը լուսաբանող նյութեր, փոքրիկ պիեսներ, նոտագրված երգեր, ժողովրդական բանահյուսության նմուշներ եւ այս ամենը նախկին ժողստեղծագործության ու կուլտուր լուսավորական աշխատանքի գիտամեթոդական կենտրոնի աշխատանքային լավագույն ավանդույթների ուժով ու այն համոզմամբ, որ այդ նյութերը կարող են ինքնագործ երկի բարի ասմունքի թատերական խմբերի հայտագրի մաս կազմել։ Ռոբերտ Ղարամանյանի հեղինակությամբ տպագրության է պատրաստ հեքիաթների ժողովածուն, իսկ բանահավաքը անկախ ունեցած գիտական կոչումից ժողովրդի կողմից մեծարվել է անվանվելով ազգագրագետ։ Հարուստ է մեր ժողովրդի հոգևոր գանձարանը, որից առնված նշխարները հրապարականողը իրավամբ կարող է իրեն դասել ազգագրագետ պատվանունը կրողների շարքը, եւ երիցս ողջունելի է մեր օրերում բանահյուսյանը նվիրված ամեն մի հրապարակում քանզի այն իրենով արթուն կպահի բանահյուսության շքեղ աշխարհին անդրադառնալու մղումը։ Ավարտվեց Բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մեր հյուրն էր ԼՂՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ Ռոբերտ Ղահրամանյանը։ Հաղորդմանը հնչած բանահյուսական աշխարհները կարդացին Մելանիա Միլոնյանը եւ ԼՂ ժողովրդական արտիստ Քաջիկ Հարությունյանը։